ciutat tadatori. No, no. Mi niño drogas no ha tocat drogas. Ah. Tots els dijous a les 7 de la vesprada en Ràdio Godó. Al 98.0 de la teua freqüència modulada. Al loro! I per internet a 3 www.ciutatanatori.k Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.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 en, els, en els estudis de Ràdio Godella, tots els dijous de 7 a 8 de la vesprada, així en la nostra freqüència amiga 98.0. I res, vos parla Pau Picó, avui estic a Sisoletes, ara en breu tindrem una connexió en, en el tio Pacorro. El nostre amic Daniel se mos ha oblidat dir-li que avui, havia plena, que avui no n'hi havia plenari i que n'hi havia programa i no ha vingut. Des d'ací una, una salutació, Daniel. Si pots arribar, Daniel, en casa s'ha perdona. I res, bé, això, Ciutat Natori, un programa, el programa que tots i totes estàveu esperant. Els comandaments tècnics, el senyor Jordi Coll. És es que els catalans són molt raros, coño, se, se a hablar català. I molt bé, eh, emitim el programa a www.ciutatanatori.k Gràcies a l'amic Rulo. Que avui no és bona persona, no? Mira si és bona persona. Ah, te ho havia dit. I res, i avui en primícia emitim per primera vegada en radiocodella.cat. Yeah! Jordi. Ja podeu sentir la resta de programes de Ràdio Godella per la xarxa. De totes maneres, el nostre amic Rulo continuarà emitint per 3 www.ciutatanatori.k. Mira, si és bona persona. I bé, des d'ací saludar als nostres amigatxos de Ràdio Mistelera, yeah! en el 104 de la Xara, i que, que emitissen també este programa, i els nostres amigatxos de Radioactiva FM d'Alcoi, yeah! el 107.6 de la FM. Yeah! I res, avui tindrem algun programa en notícies, si se m'ocorreix alguna cosa, de, dels països andorrans, de, del món i de la resta de la galàxia. Tindrem ahir la música musiqueta i roïna que fique jo sempre. I res, tindrem els nostres corresponsals, com no, el Toni el Chicha, el, el Toni de l'Hostal, el Ferran el Polanco, el Soriano, que el tenim que acaba d'eixir de presó. Ara mos contarà el Soriano per què. Estupendo. I res, cap allà a les set i mitja, a mitjà del programa, tindrem el, el resum de, de la Moatros League. La Moatros League, que ja sabeu que Ciutat Anatori és, és patrocinador oficial de la Moatros League, i al igual que Ràdio Godella, que ha signat un, un conveni d'explotació pels seus drets audiovisuals, bueno, pari des d'estes i tal. I res, eh, ja sabeu que, que això Ciutat Anatori tots els dijous, dijous de 7 a 8 de la vesprada en Ràdio Godella, 98.0 de la FM. I res, anem a començar en una cançoneta de Gigatron, un grup d'ahir del Port de Sagunt que no em fica mai en este programa. I la cançó Ministro del Pisto. Ministro! Que solo me llega jale en el barrio del Cristo. Con el tiempo treparé a la casa real. Prometo prohibir las penas, proteger a las tías buenas, Pero en todas las escuelas y en cada iglesia banderas violentería, la guerra con tira china y hacerte la china y mucha fiesta. En del pisto, en rock and pisto, Los más altos dignatarios vestidos chancleta y me venden a su nieta. Aunque yo soy el ministro, el ministro del Cristo. Ciutat tanatori. <laughs> Bé, continuem en Ciutat Anatori, així en Ràdio Godella. Vos recordem les vies de participació que avui no les havíem dit. El telèfon 96 364 29 52, repeteixo, 96 364 29 52 i podeu participar a la pàgina web www.ciutatanatori.k al Ciutat Anatori. Deixar els vostres comentaris. I bé, no sé on anem, però tenim al fil telefònic al... El a, a l'altre copresentador d'este programa, que, que avui no sé quins assumptes tenia, al senyor, al tio Paco. Bona tarda, tio Paco. Bona tarda, bona hora baixa, caixo gabon. Estic així més soles que la una. Estàs més soles que la una, és que se me va pues oblidar estic Se me va oblidar dir-li a Daniel que, que no n'hi havia plenari. Ai, la mare que va, pobre Daniel. Va, pues ja sentiran de ferit. Bon, tio Paco, què t'espera ahir per a la, la teua audiència? Res, tinc molta feina per així i poc de temps. De tota manera, saludar a tots els oients i en especial a tots els antifeixistes d'aquests països andorrans i de tot arreu del món. Molt bé, Paco. Eh, comentar només que el dia 22 per la nit, com sabràs, eh, al centre social El Terra, perquè no ho sàpiga, és un centre, de, pues, un baret o de gent que se preocupa per els assumptes socials i de més, i l'idioma, dintre de Benimaclet, que és una població que bueno, pues ja està eh, molt, molt pròpia del nostre barri, del, no, de, del nostre Casal, ja, perquè ja és un barri integrat, i on se fa una tasca molt maja pues, eh, per l'idioma, per tot. Ah, el cas és que el dia 19 varen tindre els senyors d'Espanya 2000 una manifestació per allí autoritzada per, per Governació Civil i tot el rotllo calentando rollos xenófobos en contra del idioma, los estrangers i tota la vaina, no? Eh, no contents de tot això, el dia 22 per la nit se presentaren a, al local de esta gent jove que està allí treballant i que té un bareto i dona sopars, històries, i es entraren 15 nanos eh, en el cap de, de, de l'Espanya 2016, com li diuen, a veure? El coixo! Ah, eh? El coixo! Eixe, pues bé, el cas és que es presentaven allí amenaçant a tota la penya, demanant cerveses, i clar, aquests xicons diuen que ells xeno... és un local que als xenòfobs, als farcistes i tal, doncs no els serveixen, i la reservació de, de tot local que té en donar o no donar servei, això és una cosa que tots els estableiximents tenen. Aquells es comencen a amenaçar, a agredir a la gent que aniria per allí, i curiosament, quan arriba la policia, doncs en comptes de tirar dos escamots eh, al carrer i demés, eh, arriba la policia local i, i antiavalots, i en compte d'això doncs, li demanaren el full de reclamacions per a que poguessin fer una reclamació perquè no els havien servit. Tu creus que això és normal? Això, en un país com el valencià, i on eh, la dreta dona cobertura i el senyor Peralta, eh, que és de Governació Civil també, diu que ha dit avui en el diari que això no, no, havia, eh, no era cas de delicte, la sort és que no ho ha fet, per exemple, ni un Calé Barroca, ni gent de, de l'ambient d'ETA, ni totes les rotlles que fan per ahí, perquè en seguida estarien eh, il·legalitzats. Però, vamos, estos senyors poden fer el que vulguin, poden amenaçar a la gent, poden dir li que van a cremar el local, poden dir eh, crits xenòfagos, eh, feixistes i nazis de l'època de dels anys 40. Això no és delicte, això és eh, un, un exercici de la democràcia. Joder, que miedo, macho. És molt triste, ¿eh? Pues Paco, estàs fet un màquina, ¿eh? Eh, sí, és molt triste, que, que dona molta història que aquesta gent eh, faig això i que eh, els que són insígnies d'una democràcia, com podria ser la presidència d'estat d'aquest país valencià, o el senyor Peralta, que és el delegat de govern, que ja es va lluir quan la manifestació del 29S demanant que els avalots carregaren de forma salvatge contra tots els manifestants, que són treballadors que estaven exercint el seu dret a la vaga, doncs ara ja només per colofó és que aquests senyors no fan delicte. De totes maneres, eh, hi ha que dir que la resposta del poble de Manacleta ha sigut unida, que han fet una concentració, una roda de premsa, que més de 20 organitzacions, entre elles l'Associació de Veïns i l'Associació de Comerciants, eh, han, han recolzat a aquesta gent i, evidentment, que diuen que no volen que li siga ningú com té que viure, menys els feixistes, i que van a denunciar la qüestió perquè carreguen contra aquestes persones per la part que, evidentment, carreguem la gent de bé, és dir, per la via judicial o per, per, per toca. Perquè així és violents, els salvatges, els, els, els eh, anti... Eh, eh vamos, els que no respeten les llibertats ja saben qui són, no? Eh, evidentment, també hauria que dir que este senyor eh, o este senyor d'Espanya 2000, doncs, a més de que no volen a les estrangers i a les estrangeres, sin embargo, en els seus locals de puticlubs sí que tenen explotant de gent estrangera. Ahí no tenen problemes, no? Mentira. Per exemple, que ja farem, un, ja farem un monogràfic del tema més eh, per la propera setmana, si vols, podem fer per ahí un monogràfic del tema, explicant qui és Espanya 2000 i, i, i quins, quins interessos econòmics té. A més a més, de que sabem de que molta la levantina, molta gent està treballa ahí i, evidentment, gent, molta d'aquesta gent està en, en la conselleria o cobrint de guardaespatlles tant a uns, a uns com a altres, eh, com a altres polítics, de dreta o d'esquerra, eh, parlant de l'esquerra del PSOE, per supost, e, dissortadament, no? Llavors, aquestes coses ja hauria que mirar-les molt bé, perquè a mi me dona por que en un momento nada en, eh, estos momentos en, que debería empezar otra cosa, donde se, se de de este, se me fan recordar aquella Nid de los cristales rotos de Alemania del años 40, eh? y que el nazisme podría los de seus entonces no vivías, Paco, en cara? No, me, no vivia, però tu saps què passa? Que la gent que llig i que escolta històries i que, i que recorda la seva història, en una mica de sort, potser no la repeteix, però se veu que som tan part de l'hostos ja que s'han oblidat i tenim una amnèsia col·lectiva que només volem saber Espanya de luxe i quatre putes més parlant en, el, en, en, en els telediaris o en, o en els programes de les televisions, eh? i s'han embruteït de tal manera que no recordem que com no estem alerta, eh, els, el, els que són realment, eh, diguem, eh, intolerants, com són esta gentola, són capaços de tornar-nos al medievo, no? que és el que els agradaria a ells. Però, bueno, ja ve! Pues res, eh, Paco, a veure si s'oblidem de la nostra història i tornem a la república. Eh, yo pues- no sé si torna la República o no, pero lo que tendría que imperar es el derecho social a que la gente puga y y de un salto en la palabra y no tendré que andar Santa a y sobre todo que no queden impunes es que son verdaderamente anti, digamos, eh, eh, vamos, no pudirresme, es decir, que, que Que, sal, algo para después, no? Para cuando te toque. No, ya no. ya no, te toque, güey. Va, de, pues vols afegir alguna tu, cosa? Bueno, més endavant, però des de luego la intolerància i el feixisme no se pot tolerar. Bueno, I Paco, tota te quedas un rato, relájate un poc. No, per res, que tinc feina. Molt bé, un besito. Vinga, salut i força, jones lliures. Adeu. Adeu. Adeu. I bé, continuem en Ciutat Anatori. Eh, pues anem a, a, a veure unes historietes que tenim per ahir. Eh, demà, dia 26, divendres de novembre, tindrem en, en la sala Durango de Meliana el grup Ushuaia. La presentació de 13 voltes per minut, 13 veces per minut. I res, i a Requena, a, a los locales del Lidl, gratuïtament tocaran els grups Termofrígidus, La Recua i Esperanza Nula. Hi havia un concert de Berri Charac en Aldalla, però s'ha passat el mes de març. I res, per a un xic que ens escolta sempre, ell és el Sant Culer, anem a ficar una cançó de les Killer Barbies, perquè no ho oblidem, avui és 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència contra les Dones.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 m'ha constipat, t'has posat ben posat, tan posat. Life plays such funny games And people start acting strange Y ve, en esta musiqueta tan bonita Además Donald pasa una tres, nuestra corresponsales. Ella es Alexandra el Soriano Buenas vesprada Soriano Yeah, vez para fis de pute. ¿Cómo estás, Soriano? Pues, aquí estén Wistigas y soletes. Has visto una tranquilidad? Sí, no está el tío Paco? No, está treballant. Ah, la seguridad social. Para levantar España Muy bien, pues así me parece bien, el anarquista funcionario. Pero <laughs> ha, llamado muy, ha llamado muy, muy mosqueado. Eh, échame... Eh, eh, oye. Sí que, se me va la interferencia. <laughs> ¿Qué, te iba a decir? Dime cosas boniques. Pues que eso que no puse ser, tío qué no puede ser? la cosa muy mal. ¿y por qué está la cosa tan mal, Soriano? Pues, tío, España, España es una ruina. Y lo sabemos, pues, pues no puede ser. Hay muchos este está Muchos presos, que de hecho que vengo del centro penitenciario, pero no del Faitanar, de Picasen. ¿Y, qué, y qué ahí? Pues que estoy con una asociación haciendo las prácticas de animación sociocultural. Sí, sí. Y estoy haciendo las prácticas con la asociación Teuladí, que trabaja con los presos del barrio del Cristo. Sí, hostia, por eso es interesante. Hemos estado eh, esta tarde haciendo una intervención. Más que nada, era era nuestro segundo día, entonces era conocerlos un poquito y hemos estado charlando y tal. Y nada, están haciendo postales de Navidad para que puedan felicitar a sus familiares de fuera. Mentira. Vaya. Y, nada, eso, cosas bonitas, al menos estar con ellos, que, es lo que les interesa tener un apoyo de fuera y, y, tal, pues ya bastante están cumpliendo ellos. Volver. Ahora me voy a la mani de la violencia de género. Amore, ah, pues convoca a la gente que siente este programa. Eh? Escolta la gente. Que cómo está que la convoques, Que convoques a la gente. Que convoque a la gente, pues eh, estoy yendo para la manifestación que empieza ahora a las 7, bueno, ya ha empezado, <laughs> pero ah, como acabo de salir de prisión, pues es eso, Así que nada, tío, más no te puedo comentar, pues eh, he tenido una semana liada. Volve, Soriano, te van a decir? Dímelo. Tens una canción para para pa no? Eh? Tens una canción para nosotros. Ah, sí, claro, claro. Hoy traigo un grupo punky punky, los Astos Pituac. Ah. Eh, de nombre vasco y todo, Y la canción de No Estuche. Molt y i a banda tens 10 segons para hacer propaganda del teu programa. Venga, va, pues ya sabéis, de putes, gente de mal Todos los demás, desde este de la vespra, a WIT, Ciudad en Flames o Ciudad en Llamas. ¡Ahí, soñados! ¡Date tuca! Pues además, ¿Que no se me escucha? ¿Qué, qué? ¿Que no se me escucha? Sí, se te escucha de, categoría mundial. ¡Eh, y en Valencia, eh! ¡Para pa, que Estás progresando. Es que los eh. Bueno, pues no estuches de los Astro Pituac. Ahí estamos. Venga, Leo, fin de pute. Ah, Usoriano. no Peluches, no estuches. No estuches, no estuches, no. Está loca. Alguien los ha enfadado. Hay sangre en las paredes. Puede que sea el machete ha matado al alcalde y al banquero de enfrente. Allí por donde toca la hierba ya. Emilio José. Pels amics, no? Sí. Emilio José pels amics. Emilio José. Però el teu nom és? Emilio. I pels amics? Eh, Emilio també. Eh. Però el de llarg com és? Eh? Com compres? Emilio José Martí Gómez. I pels amics? També. Eh. No, Emilio José. Emilio José. Digue-li que és futbolista, que digue-li que... Però com el diuen? Emilio, Emilio José. Però pels amics com vols si digui? Emilio. Emilio és pels amics. Se però... està rayant-me massa, eh? Hòstia. Emilia, Emilia. Què? Emilio José. Dime. és el gelat? Està de categoria. I eh, el churros on El Els xurros en una poca vergonya no n'hi ha. Sí. Home, jo em volia, jo em volia mullar. Eh. Que s'ha plegat tard, eh? Claro, claro que jo, he arribat. Però és que t'hi ve, eh? Està de cine. Pues doncs, Emilio José, hasta l'any que ve. Moltes gràcies, adeu. Adiós. Ciutat tanatori. <laughs> res, anem a la Ribera del Xúquer, continuem així en Ciutat Anatori, tenim allà a l'altra banda del fil telefònic el nostre corresponsal en la Vall Farta de la Ribera del Xúquer, ell és Toni Arxitxa, bona vesprada, Toni! Bona nit! Bona nit, pa bona nit el del mono que se bebe. Per on pares, Toni? Jo en la platja de Gandia. Ah, entonces no estàs en la Ribera del Xúquer. No, estic en la Safor. I què fas per ahir, al quiropràctic? El quiropràctic a veure si m'adrecen en un poquet. Molt bé. I res, què mos contes, pitxa? Uah, pues la temporada de taronja va de lujo. Sí, esteu guanyant diners? Estan ja dolcetes i tot. Vas a comprar-te un cotxe i tot? Sí, un Ferrari. I això que estan ara en València, pegant la vara. I molt bé, pitxa. Que han ficat tantes les Killer Barbies. Deu cagar. Com, com li diuen a la tia Ixa? Jo me'n recordo. Sílvia Superstar, no? Hòstia, mala tiarra, tu. I se va anar en solitari. I ja, Gensana se la va pillar per València, li va demanar un autògraf i tot el rotllo, i... Eh. Sí, sí, Gensana. Gensana, jugador del Barça. Molt bé, i bé, quins actes tenim per ahir per, per la Ribera, per la Vall Farta este cap de setmana? Ah, sí, doncs hi ha sessió del pitjor DJ de la Vall, en el Rogle. Molt bé, molt bé. I a demà per culo. Ja. I res, i tu és, i pitja algun concert d'Isos Raros que t'agraden a tu pròximament per València o algo? Pues no, no n'hi ha res, no sé. Està tot, molt, res. està tot molt mal, que diu el Està tot molt mal. Està tot molt mal. Pues res, pitja, no te furtem més temps. A veure, que Cada setmana mos contes històries més interessants. <laughs> Lo <laughs> pensaré, te toca un 3 o 4 días antes. Volve. Bueno, pues ya parle, picha. Vale, el tío Paco que de vacances güey? ¿Qué? El tío Paco que te guardia. Sí, has vist que tranquils que estem así? Me caguen, Déu. Pues res, t'anem a dissar, además eh. anem a ficar-te una cançó d'un grup que t'agrada tu molt, La cosa Sorda. ¡Se ha matado Paco! Una canción de la perra gorda panchicha, casalla para la chicha. A chuparla. vestits han deixat les cases buides. Portes obertes, a la tauleta m'he deixat les cabòries. Xiqueta, tu night a reventar. he eixit de les coves i he tancat el forat. No em passes molt de cas, així de bon humor i tinc un poquer entre mans. Que s'ha de parar! notícia. Els murs diuen el que els diaris callen. Tu tens els ulls cremant i jo tinc ganes de cantar-te a l'orella, xiqueta tonight, a reventar. València està podrint-se i jo podrisc amb ella. No em passes molt de cas, així de bon humor i tinc un pòquer entre mans. Que s'ha de parar. Vaig a deixar-me cap do miúdo mais louco. Curta é a mensagem que vos entra aos poucos. Antes de continuar, se era punho que aborto, Vossa sorda chamou. E aqui estamos nós outros. Desta vez, que peço, agradeço a ovação de quase sucesso. Venho a provocar sensações, eu regresso. Sem estilar de campeões, mostramos o progresso. Muito bem, meu. Muito bem, não me queixo. Brinca, brinca, tudo perfeito. Arnão, Júlio, irmãos. Satisfeitos desde Candia, reggae represento. Noites de praia e casaia, um sentimento.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 Lo menos, lo menos, sense espes artificial, Eso es para engañar, eh? Eso es para engañar bueno, molt bé, passar-ho bé. Au, Casillas, Alves, Puyol, Kaká, Xavi, Cristiano Ronaldo. Messi y Luis Fabiano, y el y Canuté, e Iniesta, y Raúl, y Forlán, y Valdés, y Silva, y Tudé y Sergio Ramos, y Maxi Rodríguez, y Llorente, y Márquez. En una sola alineación no nos caben todos, porque son los mejores del mundo y todos juegan en la Liga Española. molt bé, continuem a Cint Ciutat Tanatori, que com ja sabeu és patrocinador oficial de la Moatros League i tenim ahí, anem a comentar ara els, els resultats de la jornada. Ja sabeu que la Moatros League ja compta en un blog, des del que podeu accedir des de la pàgina de Ciutat Tanatori. De totes maneres, vos dic el blog, que és Moatros League, moatrosleague.blogspot.com. I res, el dimarts van tindre un partit, eh, el dimarts 23 de novembre a les 10 de la nit, que va enfrontar a l'equip de la revista Bostezo, i als escaipirinyes d'ací de, de, de Godella del terme en algun fitxatge de campanar. I res, van guanyar els Bostezo per 18 a 11 fent una gran demostració de futbol. De fet, he criat a un membre dels escaipirinyes i n'ha volgut comentar el partit de, de, de lo bé que jugaren els Bostezo. I res, anem a parlar del partit d'ahir dimecres a la nit, 24 de novembre a les 10 de la nit, on van jugar Ciutat Anatori i el Maccabi d'Alsar. Y tenim al, ahí a l'altra banda del fil telefònic el al jugador de la jornada, de la segona jornada. Ell és Juanma, més conegut en, pels aficionats al futbol com Bombilla Man, i el tenim ahí al telèfon. Bona tarda, Bombilla Man. Sí, bona tarda a tots, fills de putes, com esteu? Molt bé, doncs pues així estem en, en Ciutat Anatori, en l'espai dedicat a la Moatros Champions League. Qué I res, comentamos el partit d'ahir, Juanma. Bueno, eh, pues van jugar de puta mare, va a ser muy divertit. A lo que se troba a faltar es sempre ahí, eh, leyendo el partit, tío, que no ni a calor ahí, home. Home, sí que es ser que nos van a poder vendre totes les localitats, eh, del estadio, pero vamos, unas 2.000 persones sí que ni havien. Claro això sí, però algunes, algunes fan falta més, home. I ahir molt bé, Juanma, eh, Ciutat Anatori, l'equip d'este programa, Ciutat Anatori Team 9, Maccabi SAR 4. Correcte. Comentamos més coses. Home, pues, home, va ser un partidat, van jugar tots a, a ataque, molt, molt, com, molt, molt ben jugat tot, la veritat és que sí. Van haver gols, bueno, molt bonicos, la veritat, eh? Tu vas marcar un parell, Diego també un parell, jo una mateixa, i molt bonicos i molta qualitat, què te vaig a dir jo? Bé, bé. Al final tot se'l va, nyau. <laughs> Molt bé, molt bé. Ja veurem la, la jornada que ve quan ja sé que passar els controls antidòping. Ah, això se passa, ja. I res, bon Villamant, eh, Ciutat Anatòria encapçala ara la, la classificació en 6 punts, seguit de Bostezo i, i Sky Pirinyes en 3 punts. Falta de terminar el golaveratge i els pobrets de Maccabi Sar, que encara no han puntuat, però segur que puntuen la, Segur la que puntuen, jornada. que tenen qualitat i són bons. Molt bé. I res, bon Villamant, pues res, moltes gràcies Ah, I res, eh, això, anima si a participar a la, en la Motor League, tots els dimarts i dimecres. Jugar, a participar el que vulga, sí, que, to... que vaig allà, no té res més que això. Molt bé, la Moatros League 2010. Bueno, hi haurà que negociar clàusula i contracte, ja saps que això és la lliga més, més important del món. I vamos. Ja, vale, que ja... me contenes tu tubo de macho per això també, eh? Molt bé. Pues res, ja parlem, mon Villamant. Recordar-te antes d'això que la Moatros League prepara tota una sèrie d'actes promocionals amb els jugadors de la millor lliga del món. Això, el jugador de Sky Caipiringes, Guerau Rodrigo Garcia, realitzarà tota una sèrie d'actes promocionals de la Moatros League a diferents centres comercials i d'oci arreu de les nostres comarques. Així Perfecte. tenim una llista de on estarà. El dijous, ja d'ací un rato, a les 8 de l'espre estarà en el Maxi Consum del barri del Cristo. El divendres 26, de mar al Carrefour de Campanar dissabte 27 a les 11 a la discoteca Patxe de Xàtiva, el diumenge 28 a la carnisseria Paco de Poblenau. i el dilluns 29 anava a signar en l'Enron City de Patera, però al final signarà sí en el bar de Pedro Albino, en Godella. Vale? Pues ahí estarem, pues. Molt bé, ja sabeu, tots els aficionats i aficionats esteu en una bona i podeu passar-se per ahí. Pues res, anem a... Molt bé, un besito. Anem a Apa, continuar un ratet en la sintonia de la Motor League.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 Ciutat tanatori. <laughs> plays such funny games, and people start acting strange. I bé, continuem en Ciutat Anatori, com ja sabeu, un programa de Ràdio Godella, Pusser de la FM, però que també emitim en Ràdio Misteria de la Xara, una, una altra salutació. Yeah! I en Radioactiva FM d'Alcoi. Yeah! I en internet a www.ciutatanatori.ca, gràcies yeah! a mi, Rulo mira si és bona persona. I res, anem a comentar-vos més concertets que tenim este cap de setmana. Bueno, ja ho diré. I a Ràdio Godella a 3 www.ciutatanatori.tec. Ah, no, <laughs> radiogodella.cat. Yeah! I res, tenim el dissabte 27, tenim un altre concert en Requena, en los bajos del Lidl. El Zumo de Macho, gran grup, que ha vingut així a presentar el, el seu disco i vindrà pr pròximament a presentar el seu segon disco. Búscate la vida, toque de queda i aquelarre. I també tenim a Massanassa el, el dissabte 27 a Chesudaka i a Sbaters. Things will work out with time Communicating is fine Life plays such funny games Bé, vamos a comentar los concerts que tindrem aixina més interessants per a nosaltres al mes de diciembre a la sala XI Records d'Aldalla. Bueno, entre la carretera Aldalla y Chirivella. Tindrem el día 4 Los Chicos del Maíz, La Kenki Style, Charlie FF, Requiem y Amer Via Full. En entrades a 7 i 9 euros. Després a Transfer a Termofrígido y a Los Primos per 6 euros el día de 7 de diciembre. Bé, recordar-vos que el dia 24 i el dia 31 hi haurà festa de la nit de Val i festa de cap d'any de Bae. I'll be for you. I res, hem a una cançó del grup Caos Etílico i la cançó Ansiedad. Estás, no callas nada. una droga puede calmar tu ansiedad. Gustas, nunca hayas nada. Una droga puede calmar tu ansiedad. Cansado de buscar, mirar, pensar y nunca hallar. Droga que calme mi ansiedad. Supone sacrificio salir a buscarla y cada día cuesta un poco más. star. tanatori. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Después de una semana buscando Yo me voy para la esquina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al calvario. Yo pongo brillocito pa' salir a figurear. Luego regreso a casa y le digo... I bé, estem acabant ja el Ciutat Anatori del 25 de novembre de 2010 i tenim ahí a l'altra banda del telèfon al nostre amigatxo i corresponsal, ell és Toni, el de l'hostal. Bona tarda, Toni. Yeah, ja no me fiqueu les musiquetes friquis que me ficàveu antes, tu. Vols que tornem a això? Home, clar, és que Jordi, vés buscant una musiqueta friqui pa, pa, pa, pa Toni, pa, pa, pa acomiadar-lo. Perdona, Toni, és que te ficàvem en la del fin de setmana perquè pensàvem que eres fan de los hermanos Rosario. No, sí, sí, està guai, però és que com últimament sempre fiqueu ixa. Clar, últimament fa un any ja. Clar, per variar, pues això, no sé. Molt bé, molt bé, ja te buscarem, ara el Jordi te buscarà algo. Bueno, Toni, què mos contes? Esma canta jo en Catarroja. En Catarroja, tu saps de lo que diuen el, el refrán de Catarroja, no? A veure, sorprèndeme. Que la que no el puta el coja. Ah! Jordi, Jordi, la censura, hòstia. També diuen la mateixa les de Ribarrotxa. Però bueno, que això, tia, saps. Coses que parla mal la gent. I res, Toni, actues en Catarroja, en solitari, en les Maedeus... Jo solet, tu demà què fas? A quina hora doncs, actues? Pues a les 8 de Cadiz International presenta Messenger. Ah, el poder, la amistad, coño puede dominar Gelates tu del teu repertori? Claro. Eh. També te l'ha buscat Jordi en qualitat bona, eh? Vaja, vaja. Com se nota que no està reproduint la del YouTube? Res, Toni, què més cosetes hi ha per ahir abans d'aquest Barcelona? Actues demà en Catarroja a les 8 a on? Que no me ha Jaume primer. Pues podíem anar, no, Jordi? Podríeu. Tanquem així la ràdio, a veure. Igual m'acaben convidant a sopar, guapo. Que guapo. I, més cosetes per ahir abans de l'actuació? Pues que jo sàpia, no, no sé, demà, ah, bueno. a veure, demà és 26. Demà és 26 i dissabte 27. Saps crec que n'hi ha alguna però no me'n recordo què. Molt <laughs> bé. I bé, així en les properes setmanes i pròxims mesos n'hi ha alguna coseta per ahir? sí, home, no sé, el, el... Yeah, mira, tot això, enguany diu que torna a haver festivern. <laughs> Sí, això, això se comenta. I yeah, mos han fotut, no, o què? Sí, sí, però bueno, ja veurem. Proposa que farem un contra o què? Tu ja saps com són aquestes coses. Home, si si, si s'animeu... Ai, doncs bé, mentre no, no, no fas la ventola de l'any passat. Sí, hi ha un festival residual. Vaja. I res, entonces, Toni, no tens res que comentar-me ni res? Doncs pues així n'era per damunt, no. Pues bé, Igual mira, com te veig així un poc espès i jo també estic espès, anem a picar una cançó d'uno que és amigatxo teu. I el tio Paco? El tio Paco de vacances. S'ha matat <laughs> Paco! S'ha matat Paco, s'ha matat. No, que està, mata, està treballant. Que mira, anem a picar una cançó de, de, del teu amigatxo i company Vicent Sifoner. Ah, vale, la cançó de, de Yo soy Vicente. Estupendo. Vale. Vols, vols ajudar Molt a, a introduir-la? Presenta-la tu un poquet o parla-mos d'este home o, o la cançó. Tu que, tu que controles de tots aquests temes. Quan tu vulguis. Home, aquesta cançó és una cançó hipotètica que parla sobre un personatge estereotípic que, es diu Vicente, que és com molts dels valencians que coneguem vosaltres. No t'he entendido. Molt bé, i és del senyor Isel Sifoner, no? Claro. Molt bé. Pues res, Toni, ja parlem la setmana que ve. Muy bien, es que estaba batallando. Molt bé, molt hacer un les teves converses que tendrás per ahí más interesantes que, que, que la nuestra. Y este programa es un tío Paco no val res, eh? La idea es que sí. Mentira. Desde luego, torna pronto, tío Paco, si estás escuchándonos. Señores, basta ya. Abuela, no sé qué, ahora. Ay, madre. <laughs> bueno, pues ya vale, Antonio. Vale, muy bien. Un beset. Au. res, yo soy Vicente. Aquesta és la història, amics, d'un home com molts que n'hi ha, que se diuen valencians i parlen en castellà. Aquest idioma és molt bonic i per mi molt respectat, però els que el parlen a València perquè piensen que és més fino, una de dos, o tenen molt mala llet o tenen molt poc trellat. soy Vicente, soy de Valencia, porque mi esencia así me lo da, ya que mis padres en la región nacieron ambos. Oh hermoso azar, mi padre quiso ser abogado, pero el pobre no pudo acabar. Y ahora yo estoy estudiando, pero prefiero el flirte hermosas mujeres. Con sus trajes y peinetas. Cual pensil coloreado. Son la más pura belleza. Yo soy Vicente, soy de Valencia porque mi esencia lo dice así. Tengo una novia que está muy buena y es mi nena. Ay de Madrid, de cuando en cuando el fin de semana a los madriles solemos ir y yo les hablo a aquellas gentes de nuestras cosas con frenesí los huertos de naranjo Nuestro búnker barraqueta. Arrozales y paella. Y el amor a la mareta. Yo soy Vicente, soy de Valencia, porque mi esencia así me lo da, ya que mis padres en la región nacieron ambos, oh, hermoso azar. Yo soy Vicente, soy de Valencia y vibro todo con emoción cuando las fallas arden el marco y arde con mi corazón. Tenía de los party. este programa es el tío Paco y el Daniel es una merda, estoy yo así parar, me está falta compañía y, mira que son pesados. ¡No! Y res, se va a acabar el programa, muchas gracias al señor Jordi Coy, los comandantes técnicos, bueno, pero. bueno. La de Radio Godella, de Radio Misterera, de Radio Pides, Activa FM, Pides, Alcoy. Pides. I res, el senyor dice que sempre va darrere vosaltres. El brujo nocturno en Beauty Factory. I res, eh, ja ens veurem la setmana que ve. El programa este el 27 de novembre li l'anem a dedicar al nostre amic Xavi, que Xavi país, Xavi Notícies, que estarà esperant pues, en el pol, m'imagina, en el, el barri Blanca, perquè avui és el seu aniversari que fa 29 anys.